По-перше, тим стала одягатися. Білі черевики на віденському каблуці, які привіз тобі Василь, вони страшенно незручні. Всі зараз стали краще одягатися, а той каблук ось ось вийде з моди. Ти йшла, і пів Києва дивилося на твої ноги, справді із заздрістю сказала Клава. Почали ходити на всілякі такі фільми. Які? Ну, де про кохання. А ти бачила фільми, де б не було кохання? Тобі з якогось часу подобаються масні рубанові жарти. Раніше ти їх терпіти не могла. А ще розмови про Сергія. Він же наш колега, найближчий, і, як у нас кажуть, начальничок. Тоді чого ти не говориш про баса? єхідно сказала Клава. Бо бас він і навіть ось зараз. Що зараз? щепила Ірина пальці рук. Посмакувала це слово і дуже близько приймаєш до серця. Вона подивилася Ірині в обличчя і сказала вже інакше Та чого ти? Що я вам? Суддя чи що? але знову якось особливо і рішуче, і воднораз легковажно струсила кучерями. Коли по щирості, такого хлопця й спокусити не гріх. Як спокусити? прошепотіла Ірина. Просто, як усі. Може, таке щастя тобі послала доля раз на віку. Яке щастя? Кохання. О, ти не знаєш. Тільки задля цього й треба жити, а все решта дурниця. Як ти можеш? З болем, але й присоромлюючи, вигукнула Ірина. А як же інакше? Я кохала один раз. Страшно до погибелі. А коли він прийшов до мене, чогось злякалася ще й заходилася кепкувати, і він одружився з моєю сестрою рідною. Уявляєш? Вона зітхнула, а що там? І в сестри життя не склалося, і я вже двічі бувала в заміжках. А чого ж не вернула? Це вже як нові пришви до старих халявок. Перегоріло. Вона підвела голову. Ось бачиш, вивернула душу, неначе ганчірку. Чого там ганчірку? Я розумію тебе. Звідки тобі зрозуміти? Сумовито, але й трохи погордливо мовила клава. Ти ж вийшла заміж, неначе за синю гору. Як це за синю гору? здивувалася Ірина. Я й сама не знаю призналася Клава. Але ти повинна зрозуміти, тим більше зараз. Бо Сергій, як мені здається, теж небайдужий до тебе. Тільки тепер Ірина злякалася до кінця, злякалася, заніла, а в серці щось затанцювало дрібно-дрібно і обпекло її радістю, але якоюсь моторошною. Ти це вигадуєш? запитала вона. Їй хотілося, щоб Клава заперечила, але не менше хотілося, щоб вона й підтвердила. Я не сліпа, сказала Клава. У мене на цю штуку око гостре. Ірині здавалося, що вона стоїть посередині містка над чорною прірвою, і місток тріщить, і рятунку немає бо обидва береги далеко. Ось так заплющить очі і шугоне. Скроню ударила кров, але вразу думці, неначе в захмареному небі, де зненацька з'являється чисте плесо, виринув Василь. Такий спокійний, усміхнений.